Վարդանի եւ Վարդանանց պատմությունը, որը տեղի է ունեցել 451 թվականին Ավարայրում Տղմուտ գետի ափին, եկեղեցական ու պատմական լինելուց բացի, ունի նաեւ իր անկրկնելի նկարագրությունը, տեղն ու դերը, որն արտացոլվել է ժողովրդական մշակույթում, բանահյուսության, ազգագրության եւ գեղարվեստական գրականության մեջ։ մեջ. Վասն Հավատո եւ Վասն Հայրենյաց պատերազմում զոհված Վարդանին ու իր 1036 մարտիկներին հայ ժողովուրդը սրբացրել է վաղուց գիտակցելով նրա անքննելի սխրանքի արժեքը։ Նրանց հանդեպ ունեցած սիրո եւ բարեխոսության հավատի լավագույն վկայությունը Զորավարի անունով թե պատմական եւ թե ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում սփռված բազում սրբատեղիներն են՝ եկեղեցիներ, հուշակոթողներ, ժողովրդական ուխտատեղիներ, որոնց թիվը ժամանակի հարահոսում ավելանում է, Այս սրբավայրերին վերաբերող ժողովրդական բազում ավանդազրույցներ ու պատումներ կան, ըստ որոնց դրանցում ամփոփված են զորավարի մասունքներից ճկույթը, ձերքը կամ սրբավայրի մերձակայքում գտնվող քարին կաթեցվել է զորավարի արյունը։ Ըստ որոշ աղբյուրների ավարայրի հերոսներն այդ վայրերով անցնելիս տեղում գիշերել են եւ այլն։ Վարդանի անունը գրող եկեղեցիներ ու սրբավայրեր կան նաև Արցախում, որտեղ ուրախություն մեզ Վարդանի եւ իր մարտիկների հավատքը փայփայող նրա հետևորդներից Սուրբ Վարդանի անունով եկեղեցի է ոցվել 2018 թվականին Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում եւ արդեն 4-րդ անգամ Ճարտարի Սուրբ Վարդան եկեղեցում Վարդանանց երանելի հիշատակը խնկարկել են ուխտով ու պատարակով։ Պատարակը մատուցվել է Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հանդիսապետությամբ։ Պատարակիչը Սրբի անունը գրող եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մխիթար քահանա Հարոյանն էր։ Օրվա քարոզումն ամանրակրկիտ անդրադարձել է տոնի խորրրդին ու պատմությանը։ որ դարերի ընթացքում պետք է դառնար հաղթանակի մարտիրոսության ներշուշման իրական աղբյուր։ Խաչ թե սուր։ Պատարակի խորհրդին միաբանված հավատքի վկաները լսեցին աստվածային պատգամը քահանային շուրթերից եւ զինվորական, իշխանական, པարզ զուգացի թե հոգեորական վճռեցին իրենց ընտրությունը վերահաստատել եւ իրենց կյանքի միակ շահը համարել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Թվում է, թե այսօր մի ռազմական պատերազմի հիշատակությունն է, որ կորախմբում ենք մենք միասին։ Սակայն այն նոր ռազմական չէ։ Եթե միայն ռազմական լիներ, չէր կարող ներշնչել հայ հավաքի դարերի ընթացքում, քանի որ այն հավաքի, քրիստոնեական հավաքի, քրիստոնեական հոգևոր արժեքների, ընտանիքի ու հայրենիքի պաշտպանության համար մղված պատերազմ է։ Մեզ համար վասն հայերյած եւ վասն հավատով այս նշանաբանը միայն վարկանաց պատերազմին չի պատկանում։ Այնտեղից սկսվել է Քրիստոսի Սիով արտապետության հունդերը, Հայաստան աշխարհում իբրև փոքրիկ սերտահատիկներ ծամվեցին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկու առաքյալների՝ Սուրբ Թադեոս եւ Բարդուկեոս առաքյալների կողմից։ Նրանք աճեցին հասունացան եւ մտքաբերեցին 4 տարի սկզբին, երբ այդ նույն խաչի խորհրդին հավատաց մեր հայոց հավատքի հայրապետ Սուրբ Գրիգորի Սավորիչը, ով հաստատեց եւ մտքաբեր դարձրեց այն հունդերը սիրո վկայության երեք դարեր շարունակ մեր ժողովրդի կյանքի ու կենցաղի մեջ ապացույցն են դարձել, որ մեր ժողովուրդը երավելի այն ժողովուրդն է, որ ընտրել է Տիրոջ խաչի ճամբար հավատացել է հոգևոր հանքյան եւ այդ անմահության ճամփան բավերացրել Սուրբ Գրիգորի Սուսաուչի ձեռան։ Վարդանանց պատերազմը հոգու եւ մարմնի պատերազմ է, հոգևոր եւ ութական արժեքների պատերազմ է։ Այնտեղ քաջերը միայն չհերոսացան, նրանք սրբացան, որովհետեւ նրանք հավատացին, որ իրենց կյանքում Գերագույն շահը հավերժության մեջ, երջանկության մեջ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսն է։ Նրանք հայրեցին գիտակից վավան, այս է նրանց մեծագույն սխրանքը, կյանքի սխրանքը։ աղմուկով, մեծարանքով եւ իշեական խոսքով պետք է մխիթարվենք եւ կաչաչելնենք, ուստի արժանի հաջորդները չեն լինել նախնյաց։ Մենք այսօր հավաքվել ենք հավաքության խորհրդի մեջ, որպեսզի ուխտենք մեր հավատքի նորոգությունը, ընտրենք Քրիստոսի շահը մեր կյանքում, ապրենք այդ իրականության հույսով։ Մենք այսօր իբրև հաջորդներ Սուրբ Վարդանանց քաջարի մարդիկների պատասխանություն ունենք նրանց երազներ է կյանքի կոչելու, ապրելով հավատով և կյանքի մեջ հաղթելով։ Այս է պատկամը վարդանանց խորորդի, որ յուրականչունից մտքի և հոգու մեջ չելատում է հավատարություն, վստահություն։ Այս է այդ նույն խորհուրդը, որ դարերի ընթացքում հայ մարդու ներշուչել և առաջնորդել է հաղթանակի։ Պետք է հիշենք Արցախյան 90-ականների պատերազմը, ապրիլյան պատերազմը, եւ 2020 թվականի հշտամու կողմից ցանցազերծված 44-օրյա պատերազմ, որտեղ մշտապես հաղթել է հայի ոգին։ Եվ այն հոգևոր սրկանքին է պատկանում ուժը, որ նպատակասրած քայլում է բացն հայրենիած եւ բացն հավատով։ Աղոթում ենք առաստված, որպեսզի Աստված անսասան բանի Հայաստան եւ Արցախ աշխարհը թող հավերժական խաղաղություն հայոց երկնակամարում։ Թող Աստված զորացնի մեզ, թող Աստված զորացնի մեր հավատքը։ Անսասան պահի հայ արաքելական սուրբ եկեղեցի։ Թող Վարդանանց հաղթական ոգին ամենքից մեջ լինի։ Թող մենք այդ հաղթական ոգով ապրենք եւ շարունակենք ապրել մեր հայոց հողում։ Օրերից ելիցի ծավալեցուն մեզ Ավարայրի ճակատամարտում հայրենիքի հայ եկեղեցու եւ քրիստոնեական հավատի պահպանման համար մարտնչած Վարդանանց զորավարներն ու 1036 մարտիկներն իրենց նահատակությամբ հաստատել են հայ ժողովրդի ապրելու կամքը եւ լինելության իրավունքը։ Հայաստանում քրիստոնեությունն ընդունելուց ի վեր հայ եկեղեցին սերտորեն կապված է եղել հայրենիքի պաշտպանության սրբազան գործին։ Դրա լավագույն օրինակը Վարդանանց պատերազմն է, Պարսից զորքերի դեմ մղված պատերազմում հայ մարտիկների կողքին էր հայոց եկեղեցին Հովսեփ Կաթողիկոսի եւ Ղևոնդ Երեցի առաջնորդությամբ։ Մարտից առաջ հայ հոգեորականները ոչ միայն քաջալերում էին զորքին մակաբայեցիների օրինակով, այլև մկրտության եւ սուրբ պատարակի խորհրդով առավել ամրապնդում էին նվիրյալների հավատն ու ոգին, եւ սեղան կանգնեցնելով ամենասուրբ խորհուրդը կատարեցին։ Պատրաստեցին նաեւ ավազան, եւ եթե զորքի բազմության մեջ չմկրտված մարդ կար, ամբողջ գիշերը մկրտեցին եւ առավոտյան սուրբ հաղորդություն ընդունեցին։ Գրում է Եղիշե Պատմիչը Վարդանանց պատերազմից առաջ կատարվածի մասին։ Նկատենք տոնի կապակցությամբ մատուցվող պատարակով չի սահմանափակվում օրվա խորհուրդը, եւ բարեմաղթանքներում անպայման հասցեական շնորհավորանքներ են ստանում մեր այն հայրենակիցները, որոնք կրում են Վարդանի ու 1036 մարտիկներից որևէ մեկի անունը։ Ճարտարի Սուրբ Վարդան եկեղեցում հավարդ պատարակի Արցախի թեմի առաջնորդը Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը կատարել է հայրապետական մաղթանք։ Վարդանանց տոնի եւ Վարդանանց հիշատակության եւ այն անձանց, որոնց անունները օրացույցի մեջ չկան, այս օրը նաեւ նրանց անվանակոչության օրն է։ Գարեգին երկրորդ ամենան հայոց կաթողիկոսի անվանակոչության օրն է, որովհետև Գարեգին անունով անznավորություն իշխանական տոհմից մասնակցել է Վարդանանց պատերազմին, այդ առումով մենք կատարեցինք պատարակի վերջում հայրապետական մաղթանք։ Սա է խորուրդը եւ նաեւ կուզենայի ասել, որ Վարդանանց տոնը մեզ համար ազգային եկեղեցական մեծ տոն է, մեր ինքնության տոնն է, մեր հավատարմության առ Քրիստոս եւ դեպի հավիտենականություն քայլող մեր ժողովրդի տոնն է եւ կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ ազգը համախմբվելով գաղափարի շուրջ, այս պարագային Քրիստոսի գաղափարի շուրջ մենք կարողացանք պահպանել մեր ինքնությունը, մեր հավատքը, մեր հայրենիքը եւ այսօր էլ խորհրդանշական այն առումով, որ եւ եկեղեցին եւ եկեղեցականները, Ղևոնդյանց քահանանները, Վարդանանցի հետ միասին, ահա այդ պայքարը 1500 տարիներ առաջ կատարելով մեզ շատ լավ օրինակ ցույց տվեցին, որ այսօր էլ մենք համախմբման նորից-նորից պետականամետ գործեր կատարելու առիթ ունենք եւ որպես օրինակ վարթանանք պետք է մենք սովորենք ինչպես նախկինում այդ իշխանական տները համախմբվեցին պետության շուրջ այսօր այդ իշխանական տները դա կլինի մեր գիտության ակադեմիան, տա կլինի մեր պետական համալսարանը, մեր մտավորականությունը, մեր եկեղեցին եւ բոլոր այն կառույցները, ովքեր պետականամետ ծրագրեր ունեն, ահա համախմբվել եւ փրկել մեր Արցախը, փրկել մեր Հայաստան աշխարհը Վարդանանցի օրինակով Անզեն աչքով էլ նկատելի է Վարդանանց ոգին Արթուն է դարերանց ու հայրենիքի պաշտպանության նվիրյալներն անպայման Վարդանի օրինակն ունեցել են բոլոր դարերում, հայրենյաց ու հավատի համար մղված բոլոր պատերազմներում։ Դե ինչպես մենք գիտենք, այդ ժամանակ շատ հզոր էր եկեղեցու դերակատարությունը եւ եկեղեցու ներսում էին սովորում բոլոր այն անձինք, որոնց ոչ միայն արյունը ազնվական էր, այլ ովքեր իրապես ցանկանում են կրթվելու, դաստիարակվելու եւ եկեղեցու հարակից դպրոցները բոլոր դռները բաց էր երիտասարդությունը ահա Աստված ճանաչողության հայրենիք սիրելու ճանապարհով էին անցնում եկեղեցու միջով եւ Վարդանը նույնպես լինելով ազնվական տողմից, ահա եկեղեցու ծոցում դաստիարակվելով հասկացել է ինչ է հավատալ Քրիստոսին եւ ինչ կնշանակի պահպանել հայրենիքը եւ պահպանել նրա անվտանգությունը։ Պատերազմական օրերին մասնավորապես հայրենյաց պաշտպաններն ու նրանց ճակատ ուղեկցող հարազատները մտնում են եկեղեցի աղոթում, վերջիններս դիմում են Աստծուն, խնդրելով հավատի ու հայրենիքի պաշտպանության գործում ընդգրկվածներին սպառազինել տիրոջ զորությամբ ու պաշտպանությամբ։ Ճարտարի տեղամասային հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Հասմիկ Ղահրամանյանը համոզված է, Ընդհանրապես հայի կենսագրությունը, հայկական պատմությունը այնքան ծանր է, այնքան լի է խոչընդոտներով, պայքարով, որ անմիջական կապ ես տեսնում եմ Վարդանանց անվան եկեղեցու եւ մեր ամբողջ հայկական կենսագրության հետ, մեր Ապրելաձևի, մեր նախկին եւ ժամանակակից պատմության հետ։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես մարդը անպաշտպան է առանց հավատքի։ Ես չեմ կարծում, որ մեր հաղթանակները մարդու հաղթանակ է, դա Աստծո հավատքով հզորացած մարդու հաղթանակ է։ Կամանդոսը ինքը իր բոլոր զինվորների վրա խաչ դրեց եւ խաչի հավատքով բարձրացավ այդ անհնարին թվացող խնդիրը լուծեց շուշին վերադարձրեց մեզ դրա համար ինչքան դժվար խնդիր կա ինչքան դժվար է իրավիճակը հավատքով կարելի է հաղթահարել օրինակ անձամբ ես առանց խաչի առանց աղոթքի չէի կարող դիմակայել այդ պատերազմի այդ 44 օրվան եւ ընդհանրապես ամեն օր մի նոր խնդիր է բարձվում մեր վրա մի նոր պայքարի իրավիճակ է ստեղծվում առանց աստծո դժվար է կոնկրետ ինձ համար դժվար է ես մտածում Միայն մարդ հավատքով է հզոր։ Առանց հավատքի մարդ չի կարող ոչ մի կերպ պայքարել նման դժվարությունների դեմ։ բժշկուհին առավել քան որևէ մեկը լավ գիտի. Քրիստոսն է բժիշկը, ով կարող է դարմանել մարդու բոլոր տկարություններն ու հիվանդությունները, փարատել տագնապները, մեղմել կասկածներն ու ցավերը։ փրկելու գործում ես առաջնորդվում եմ Աստծո հավատքով։ Որքան դժվար է հիվանդը, այնքան շատ եմ ապավինում Աստծուն եւ ինքը իսկապես ինձ օգնում է, իսկապես սատարում է ինձ, ուժ է տալիս։ Միշտ հիշում եմ դժվար իրավիճակներում, որ փոթորիկի ժամանակ նրա տագնապի մեջ էին աշակերտները, Քրիստոս իրենց հանդիմանեց թերահավատներ ուր է ձեր հավատը։ Երբ ես նեղվում եմ այս իրավիճակից, հիշում եմ, ասում եմ՝ լավ, ինչ ենք նեղվում։ Աստված այնտեղ է կսատարի, պետք չէ նեղվել հատկապես առաջին հերթին Աստված էր։ Այստեղ Սևակ Սարգսակն էր մեր կողքին ու ինքը իր վառ հավատով բոլորին պահում էր, հոգևոր ուժեղության մեջ պահում էր։ Իր օգնությամբ առանց իրեն ու եկեղեցի մոտ էր։ Ես համարի ամեն օր գալիս աղոթում էի մանավանդ այն դժվար օրերին։ Ամեն օր գալիս էի Սևակ Սարգսակը այստեղ էր, ինքն էլ ավելացնում էր կողքից այդ հավատքը եւ բոլորը ովքեր գնում էին ռազմաճակատ գնում էին մարտի դաշտ պայքարելու համար, ես իրանց հանգստացնում էի, որ ես գնում եմ եկեղեցի մոմ եմ վարելու, գնացեք։ <laughs> Ու դրանք ճպտում էի շնորհակալություն էին հայտնում, որտեղ հավատում էի, որ առանց Աստծո հնարավոր չէ։ Կենցաղում էլ բժշկուհի Հասմիկ Ղահրամանյանը տիրոջ ապավինությամբ է առաջնորդվում, ասում է ամենամեծ բժշկությունն աղոթքն ու ապաշխարությունն է եւ գործում է անվարան։ Ես ամեն օր աղոթում եմ Աստծուն, ամեն օր աղոթում եմ, որ սատարի մեր ազգին այս նեղ պայմաններին, այս թուլացած իրավիճակում եւ մաղթում եմ մեր ազգին վերջապես արևածագ բացվի։ Վերջապես Աստված հայացքը դեպի մեզ անի։ Եվ եւ կարծում եմ, եթե մենք պատվիրաններով առանց շնորթվենք, եթե մի քիչ մեր մեղքը ապաշխարենք, ապա կանի Աստված։ Մենք իրազավակներն ենք վերջապես։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 26-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք